Maryam amepokea an-Nahas wa ibn Mardwayh عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزلت بمكة سورة كاف ها يا عين صاد ابن عباس رضي Mwenyezi Mungu zimfikie asema hii surati Maryam ilishukishwa hali ya kuwa mtume hajaguria Madina bado yuko maka na msimamo huu kuwa sura hii ni matia ni msimamo wa jamhur na ushahidi kuwa ni matia ni hadithi iliyopokewa na Ahmad na Ibn Abi Hatim na Al-Baihaqi katika dalail kutoka Ummu Salama radhiyallahu anha akituhadithia mjadala katika ikulu ya An-Najashi mfalme wa Al-Habasha katika mji mkuu wake wa Kusum mjadala huu ni kati ya wakimbizi waislamu waliokimbia maka katika hijra ya kwanza kutoka darul kufuru moja mpaka darul kufuru nyingine alhabas hijra hii inakuwa ni wajibu kwa waislamu pale inaposhindikana kwao kutekeleza mambo misingi ya dini yao maka ilikuwa kwa zaidi ya hivi ilikuwa kwa ni hatari kwa maisha Muislamu kubakia maka Mtume akawapa amri masahaba zake pale alipoambia idhhabu ila alhabasha fa inna biha malikan la yudhlamu indahu ahad alipokuwa yeye hana uweza wa kuwahifadhi masahaba zake akawapa ruksa wagurie wende alhabasha kabla Madina haijafunguka Makureish walipata habari kuwa maswahaba wamepata hifadhi wamepata usalama alhabasha zama hizo kiitwa Abyssinia leo yaitwa Ethiopia wakatuma delegation iliyoongozwa na balozi wao mkuu Amr bin al-As ili wabadilishe uamuzi wa Najashi wa kuwapa hifadhi na declare persona non grata kwa masahaba hawana tena ruksa ya kubakia alhabasha wawe repatriated mpaka maka wapate kuadhibiwa na kulitajishwa Amr bin al-As alikuwa kwa mwanadiplomasia muhannak seasoned diplomat akijua usul wa diplomasia kabla hajaingia kwa Najashi alichukua zawadi akawahonga maaskofu akawahonga washauri wake ili wamuunge mkono na mwamwathiri anajashi katika uamuzi au takao yeye Amr ibn al-As lakini anajashi alirais kwa sifa alomsifu mtume sallam nayo fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad mna mfalume mpenda haki hadhulumiwi mbele yake yoyote na naam sifa hii ikawa mpaka mwisho anajashi akawa ni mwenye kusilimu akaswaliwa salatul maiti alghaib na bwana mtume sallallahu sallam na najashi ni title kama kusema Kisra kama kusema Kaisar kama kusema king jina lake ni kama lilivyothubutu katika hadithi ya Mtume SAW aliposema mata al-yawm ar-rajulu salih akhukum ashima jina lake ni ashima tetol yake ni an-najashi an-najashi alipoletewa maombi na Amr bin al-As akatoa amri maswahaba waje wajitetee masahaba wakafanya shura wakamtagua spokesman wao Jaafar bin Abi Talib mwanzo kabisa alikuwapo ana ufasaha kwa sababu walijua aliotumwa na makureishi ni amru bin al-As ni mtu hodari wakachagua mtu ambaye ana kafaa ana qualities za kuweza kujibizana naye pili ana kizazi na mtume sala sallam walipoingia an amwambia Jaafar bin Abi Talib hal ma'aka mimma jaa bihi anillahi shay'an we unao example ni mwasema bwana Muhammad ni mtume na ameshikishiwa wahi tuoneshe example ya ile wahi alioshikishiwa kwa sababu anajashi ni Mkristo wana Biblia ambayo imebadilishwa lakini kuna mabaki ya Taurati na Injili qala na'am Jafar bin Abi Talib akasema ndio na tuelewe zama hizo mtume hajaguria watu Madina na Qur'ani iko kishutishwa kidogo kidogo kwa masahaba walijua ile Qur'ani tu iliyoshukishwa wakati huo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam faqara alayhi sadran min kafha ya insad ngalia dalili ya ushupavu na uwekevu na uhodari wa Jafar bin Abi Talib katika Qur'ani iliyoshuka wakati ule akachagua surati Maryam pili na dalili kwa Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu vilivyopita vilivyoko na vitakao ikashuka sura munasib ya kuwasaidia waislamu kujitetea kwa mkristo an-najashi akaisoma surati Maryam kwa moyo na inao tutaeleza mbele yaliyomo katika sura hii fabaka najashi hatta khallat lihiyatuhu an-najashi akalia mpaka ndevu zake zikaroa matozi wabaka asaqifatuhu hatta khadhallu na wao wakalia mpaka bibilia zao zikaingia machozi hina sami'u ma tala alayhi waliposikia aliyowasomea Jafar bin Abi Talib katika surati Maryam thumma qala an-najashi inna hadha والذي جاء به موسى la yakhruju min mishqatin wahidin asema haya uliyonisomea wewe na yale aliyokuja nao nabii Musa alayhi salam katika Taurati yatokamana na mwenge mmoja hii ni nuru na mwangaza inaotoka kwenye mwenge mishkat ni tochi ya moto tukio hili ni ushahidi wa kukatikiwa kama surati Maryam ni katika sura zilizoshuka wapi maka ndo maana yaitwa ni makia na sura hii aya zake ni thamanin wa tisiuna aya ina aya tisini na nane na wajhu tasmia kuitwa surati maryam ni kuwa sura hii imeeleza kiupana kisa cha Bi Maryam na mwanawe nabi Isa alayhi salam na familia yake kabla kuliko vile itakavyoelezwa kokote kwingineko ndio maana ikaitwa surati Maryam ama malengo ya sura hii sura hii tumesema ni makia malengo yake ni kama sura yoyote ile iliyoshuka maka ambao lengo lake ni tahrik aljanib alaqaidi ni kutingisha na kuweka mbele upande wa itikadi kwa usulubu wa kutoa bishara ya mafanikio na pepo na onyo na ilani na warning ya moto lakini katika surati Maryam kupitia kisa cha mitume na aulia na namna ile saha ya dawa na risala na zile fikra zilizojitokeza na upinzani kupinga ulinganizi wa mitume alayhi salam pia sura hii ya wajibu mayahudi kwa uzushi wa kumzulia bi Maryam na kumpaka matope kuwa ni mwanamke aliozini ndipo akamzaa nani Nabii Isa alayhi salamu mwanamke ambao kisa chake katika sura hii yadhihirika kuwa ni tahira msafi tangu utotoni mwake alipozaliwa alikulia kwa utwahara ujanani wake alipokuwa mwanamwali kwa ni tahara bali maisha yake aliishi ndani ya msikiti katika miharabu yake iliyokuwa ikishuka nuru na baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Surati Maryam ilieleza kuzaliwa kwa Nabii Isa kimuujiza kisha baadaye ikaeleza mitume iliyosalia sura hii yaanza aya ya kwanza kaf ha ya ain sad hizi zaitwa alhuruf almuqatta'a bimaana yasomwa kila herufi peke yake na kafha ya ain sad ni herufi tano kaf kiangalia mitohafu yenu kaf ha ya ain sad ina herufi ngapi tano na sumarati maryam sio sura ya pekee ambao ufunguzi wake ni kwa alhuruf almuqatta'a zipo sura zingine na alhuruf muqatta'a kuna za harufi moja moja mfano nun suratul qalam ni harufi moja tu kuna qaf herufi moja kuna sad herufi moja kuna taha toe na he herufi ngapi kuna hamim herufi ngapi mbili kuna yasin kuna tasin ambao ni surati namli kuna herufi tatu alif lam mim alif lam nane harufi ngapi tatu hizi ni sura sita zimeanza na alif lam mim suratul baqara surati ali imran surati al-ankabut surati ar-rum surati luqman surati sijda kisha kuna ta sin mim harufi ngapi hizi ni sura mbili suratu shuara na suratul qasas kisha kuna alif lam ra harufi ngapi surati yunus surati hud surati yusuf surati ibrahim suratul hijri kisha kuna herufi nne alif lam mim ra surati ra'di kuna alif lam mim sad suratul a'rafi kisha kuna herufi tano kaf ha ya ain sad surati maryam na kuna ha mim ain sin kaf surati ashura hapa pana kisimamo muhimu ukiisoma alif lam mim waisoma kwa herufi za kukatikiwa alif lam mim hizi ni alhuruf almuqatta'a lakini ukisoma suratul fil aya ya kwanza yaanza vipi yaanza na alam tara kaifa faala rabbuka ile alam ni herufi hizo hizo ni alif lam tumetofautisha vipi hapa tukasoma alif lam mim na kule tukasoma alam tara kaifa faala rabbuka ashabil fil hapa nabudi hii Qur'ani ili uijue lazima ufanye nini uisikie haitoshi wewe kuisoma mpaka uisikie ikisomwa na aloisoma awe ameipokea kwa aloisoma aloisoma paka kwa nani kwa mtume mtume kwa Jibril alayhi salam kwa sababu na kathiri zintiwa na Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi katika khilafa ya Abdul Malik bin Marwan washakufa al-khulafa ar-rashidun ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Namli aya sita asema wa innaka latulqa qur'ana min ladun hakimin alim hakika wewe bwana mtume sallam latulqa yatokamana na alluqya na alliqa ni kukutanisha pembe mbili kwa pamoja kwa hii ni tamthili ya hali ya Qur'ani ilivyoshukishwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam Jibril alayhi salam amkutanishia mtume hii Qur'ani kama ilivyo na mtume akawasomea sanuqriuka fala tansa hii Qur'ani ni kitabu cha kusomwa kusomwa na kusikia akaisoma kama ilivyopokea kwa Jibril masahaba wakamfikia tofauti ya alif lam mim na alam tara pamoja na kuwa ni spelling ni sawa hapa yasomwa hivi pale yasomwa hivi kama alivyomsikia kwa nani Mtume sallam na wao wakasikiwa na tabiina wakao tabi tabiina ikenda kwa tawatur mpaka sisi leo kaf ha ya ain sad mufassiruna wamekhtalifiana juu ya tafsiri yake Ibn Abbas radhiallahu anhuma asema hii ni ismun min asma'illahi ta'ala ni katika majina ya nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Qatada asema ni ismun min alqur'ani ni majina katika majina ya Qur'ani raia tatu ni ismu lisura ni jina ya sura ndio wengine huita surati kafa ya ain lakini mashuhuri ni surati maryam nne kafa ya ain sad Allahu a'lamu bimuradihi bidhalika Mungu ndiye ajuae muradi wake kwa nini kwa sababu hii ni katika al-ijaz al-Qur'ani katika mambo ambayo mpaka leo kuna research nyingi ya numbers ni herufi ngapi watu wamekula vichwa vyao kutaka kujua lakini hakuna namna ya kujua hamna namna iliyobakia tusalimu amri kwa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivi ni vipande ambavyo ni dalili fi Qur'ani yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani kuna challenge waliopewa makureishi waliojidai wana ufasaha ndo akiitwa sokuwa mwarabu ajami hana ulimi hana ufasaha challenge sura kumi leteni mfano wa Qur'ani wakashindwa ikashukishwa sura moja wa mfano wa sura fupi nayo ni inna atainaka kaufar fasalli rabbika aya ngapi naam tatu wakashindwa fa in lam tafalu walan wala hakuna takayeweza hikafa ya ain sad na nyinginezo ni alhuruf alhijaia ni zile abjad kama kusema leo a b c d lakini hakuna aloweza ni dalili kuwa hii Qur'ani yatoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya ya pili katika surati Maryam ni dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria hii dhikru takdiri yake ni hadha dhikru rahmati rabbika abdahu zakaria huu ni utajo wa rehma ya Mola wako kwa mja wake na dhikru katika Qur'ani ina maani mutaaddida ina maana nyingi kwanza aldhikru huwa alikhbaru bishay ndio kwa maana ya hii والحديث عن شيء لم يكن لك به سابق معروفا kupasha habari juu ya kitu ambacho koko huna maalumati nacho huna previous information dhikr pia ni ukumbusho surati dhariyat aya 55 wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin nakumbusha kwani ukumbusho huwafaa waumini adhikr alquran katika majina qurani surati alhijri aya 9 inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun Mungu ndo yeye aliyoshukisha Qur'ani adeclare atangaza yeye ndiye aliyoshukisha Qur'ani na yeye achukua ahadi ataihifadhi hakutokea kwenye Qur'ani nyongeza au kupunguzwa au kubadilishwa azzikr dhikr washaraf sharaf cheo na utukufu surati zukhruf aya 44 wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika na hii Qur'ani ni utukufu kwako na watu wako ni utukufu kwa ummati Muhammad tumepewa kitabu kilichosadikisha iliyotangulia na kuthibitisha sheria iliyokuja nao na kuoverrule zote zilizopita ni cheo ni heshima dhikru rahmati rabbika huu ni utajo wa rehma ya Mola wako Mola wako nani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalile daraja atajwa nabii Zakaria lakini rehma ya Mola wa nani Mola wa bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama mtu kukuambia kuwa bwana mimi nimekufadhili kwa sababu ya fulani na rahma ni tajalliyat arrahimu ala almarhumi bima yadimu lahu salahuhu limuhimmatihi rahma ya muumba arrahim kwa kiumbe chake kwa ile ihsani alomfanyia yeye na tamko la rahma ni masdar na masdar yachukua mfano wa fi'li yahitaji fa'il na maf'ul kwa hivyo arrahim ni nani Mwenyezi Mungu alorehemewa ni nani ni abdahu Zakaria muradi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia bwana mtume rehma na amani zimfikie hadha alladhi yutla alayka al'an ya Muhammad huwa dhikru wa hadithu wa khabaru rahmati rabbika allati hiya ajallu rahmati bi'abdihi Zakaria haya unaosomewa katika habari na hadithi za rehma za Mola wako rehma zilizokubwa kwa mja wake abdahu al'ubudiyya lillah ni izzun wa sharaf katika Qur'ani ikitajwa kuwa wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu hii ni cheo na heshima na ni dalili kuwa Zakaria ni nabii min anbiya'i bani Israil ni mtume miongoni mwa mitume wa bani Israil alayhi musallam huu ni ufunguzi wa kisa cha Maryam na mwanawe Nabii Isa alayhi salam na imeanza kwa Nabii Zakaria nani Nabii Zakaria Nabii Zakaria ni kafiluha ndiye alotukua jukumu la kumlea ndiye foster parent ndiye mlezi wa Bi Maryam ndio twakumbushwa mwanzo wa huyu mlezi aliyemlea bi Maryam idnada rabbahu nidaan khafiya idnada rabbahu hii ni dharfun lirahma hii rehma iliyotajwa ni ipi yaanza kudhihirika hapa idnada rabbahu wakati alipomlingania Mola wake huu linganizi ni upi tumesema Zakaria alayhi salam ni nabii hakupewa sheria hakushikishiwa kitabu si rasul ni nabii afuata sheria alokuja nao nabii Musa alayhi salam na kitabu chake ni Taurati na ametumilizwa kwa bani Israili Tabaan kuna mvutano baina haki na batil amekalifishwa kazi aifanye lakini hakusahau hisia zake za kibinafsi kama mwanadamu ile raghba yake yeye ya kutaka mtoto ilidhihirika katika dua hii iznada rabbahu nidaan khafiya iznada mustaqun minan nida yatokamana na ulinganizi na asili yake ni raf'u sauti bitalabi liqbali kama kumwita mtu kumlingania mtu ndio maana katika hadithi mtume rehma na amani zimfikie kama alipopokea Tirmidhi alimwambia Abdullah bin Zaid al-Ansari aliyeoteshwa adhana alipomweleza mtume sallam ndoto yake anamwambia inna hadha la ru'ya haqqin ndoto hii ni ndoto ya kweli faqum ma'a bilalin fa innahu anda wa amaddu sautan minka simama umfunze adhani na Bilal alayhi salam fa innahu anda ay arfa'u wa a'la sawtan sana sauti kubwa kwa sababu ni ulinganizi lakini pia maana yake ni addu'a wa yutlaqu ala addu'a na ndiyo maana yake katika aya hii iznada rabbahu nidaan khafiya kumbuka pindi alipomwomba Mola wake nani huyo Zakaria alayhi salam idnada rabbahu ay ya rabbi ewe Mola wangu nidaan khafia ulinganizi khafia ay sirran hapa tupata mafunzo au faida tatu ya kwa nini Nabii Zakaria alayhi salam amombe kwa sauti ya chini kisiri kwanza hadharan min alsinati nas kujikinga na ndimi za watu asilaumiwe kwa kusema wakati huu alipoiomba dua alikuwa ni mzee mkongwe anamvi na mkewe si tu tasa ni ajuza kinyanya wasije wakasema ah kizere hichi chataka nani mtoto kwa hii ni personal request yeye na nani na Mola wake pili li'annahu ab'adu 'anir riya ukifanya kitu siri wako wahifadhi amali yako na nini na ria isije kasemekana ah, aonesha watu aomba dua sana yule paka iwalia tatu wa aqrabu ila al-ikhlas huwa dua ile umemtakasia nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ikhfa'u du'a na dhikr ni afdal kuliko kuidhihirisha hatusemi kuidhihirisha ni makosa lala ni bora Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-A'raf aya 55 asema ud'u rabbakum tadarruan wa khufya muombeni Mola wenu tadarruan ay tadhallulan wastikanatan kwa unyenyekevu wa khufiyatan ay sirran inuka usiku wa manane kwenye giza swali qiyamul layli leta kunuti muombe Mola wako kwa shida zako kuna asiyekuwa na shida duniani kama si za kiuchumi za kiafya kama si za kiafya za kijamii hakuna aliyokosa shida hakuna anajikwasisha na kujitosheleza asimwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata umaraisi leo leo wazunguka nini ana pesa ana jeshi ana influence lakini hakuna lilokamilika labda akipata baadaye afanya takazo lakini kwa sasa muhitaji simuhitaji na katika hadithi iliyopokewa na Ahmad an Sa'd ibn Malik mtume rehma na amani zimfikie asema khairu dhikri al-khafiyu wa khairu rizqi ma yakfi dhikri bora ni ile unayoileta kwa siri na riziki bora ni ile inaokutosheleza wewe siku moja masahaba wakiwa safarini katika kuomba kwao na kuleta kwao dhikri wakaleta kwa sauti ya juu kama lilivyopokea muslim anabi Musa radhiallahu anhu Mtume rehma na amani zimfikie akawaambia ayuha nas irba'u ala anfusikum enyi watu irba'u ay urfuqu ala anfusikum au bi anfusikum enyi watu zionioni huruma nafsi zenu wakapi jamaa mtajipasua kifua innakum laysa tad'una asamma wala ghaiba nyinyi hamumuombi kiziwi Mwenyezi Mungu ni as wala ghaiba wala hamumuombi asokuwepo ndiyo hatumuoni lakini atuona atusikia ni mjuzi innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum mwamuomba Mola ambaye ni msikizi tena qariban yuko karibu na nyinyi ndo wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ukaribu wake atupigia mfano ni karibu min hablil warid kuliko ule mshipa wa pumzi bismillahir rahmanir rahim kaf ha ya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu zakaria huu ni utajo wa rehma ya Mola wako kwa mja wako kwa mja wake Zakaria idnada rabbahu nidaan khafia pindi alipomuomba Mola wake kwa siri na Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allahumma ij'al alqur'ana al'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين الله hili يكون lenye kuendelea kila ورمضان kwa إن شاء الله kila adhuhuri baada ya sunna kwa ramadhani nzima wasalamu